Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. April 12, 352 AD Ang kamatayan ni Pope Julius I Siyang ang ikatatlumputlimang Santo Papa. Itinatag ni Pope Julius I ang Archives of the Holy See Matapos niyang ipag-utos na pangalagaan at ipunin ang mga opisyal na batas na naitatag sa Holy See. Sa pamumuno rin ng Santo Papa, ipinag-utos niya na ipagdiwang ng Oriental Church ang Pasko tuwing ikadalawamputlima ng Disyembre, salip na isabay sa selebrasyon ng Epifania o ang pagpapakita ng Panginoon. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.